Zotare demi? Euh, Goizeko zazpiak hasi da, sutea menperatua da iduriz, eta gaur etxerat itzultzea ejan digute, gero deituko gaituztela lanerat behiz itzultzeko, ahal bezain laste agian, Bastimendua bitan bai, zatitua da, eta ni ez nintzan sua lotu den bastimendu hortanari, baina iduriz bahnean itxusi da, ke usain ikaragarria ere bada. l'odeur rienko dan lebestiak, un peu dégueulasse, donc apparemment du moulage. la ria Larria c'est alzitaiken, zeren fusioan edo produktu kimiko horiekin ari diren langile geienak hor ziren. Une bonne partie de l'équipe au niveau du moulage, de la fusion, était là.